Stație de distracție 21 Bună dimineața, este ora 7 fix Neața băieți Neața Bogdan Neața băieți și fete, de fapt Neața Bogdan Bună dimineața, Alexandra, Neața Rubel, Neața Ionuț Bună dimineața ascultătorilor noștri Bună dimineața wow. noastră și invitațiilor dumneavoastră Este 9 decembrie 2016 Dar mai important e vineri Oh my god Știți ce am realizat? Mm. Că vinerea mă întind, mă deci vinerea fac așa tot timpul Ah, așa e. Eu am senzația că e vineri începând de marți asta, din, din timpul săptămânii. Am venit la radio mereu. E, e marți, e, e vineri azi? Nu, e marți. Ah. E vineri, e miercuri. Ah, God damn it. E, uite că astăzi chiar e vineri. E, e ultima zi. Da. Și ne pregătim, uh, știți că mai avem din momentul ăsta două săptămâni până în ajun. Hai, două săptămâni și o zi până în ajun. Lasă-mă prostia asta, mai avem două zile de așteptat până să ieșim să votăm. Corect. Aia e, lasă Crăciunul. Da, normal. Bă, bune, lasă că... că normal, mi-a spălat buletinul. <laughs> Mi-a spălat buletinul, așa. Astăzi, pregătit. la, la scurtul zilei astăzi vă explicăm cum ne antrenăm cu toții pentru alegeri, da? Dar până atunci începe dimineața în mare fel frumos cu surile trâmbițe și știri ca de obicei. Bună dimineața, Alexandra Gabriela. Bună dimineața, să ne antrenăm în informații. Să ne antrenăm, te ascultăm. Bine v-am regăsit. Temperaturile cresc considerabil azi în mai toată țara, mai ales în sud și est. Maximele încep de la 0 grade izolat în Transilvania și ajung până la 13-14 grade în Oltenia și Muntenia. Tot izolat va ploua slab în nord și în est și va fi la poviță la munte. Peste normalul perioadei sunt și gradele din București, 8-10 grade la număr, acum se înregistrează 0 grade în capitală, e cod galben de vânt puternic în zona de munte a județelor Bistrița, Năsăud, Maramureș, Vrancea, Bacău și Suceava și în tot județul Neamț. Thank you. Școlile în care se organizează secții de votare pot suspenda cursurile în această după-amiază și luni dimineață. Orele vor trebui recuperate totuși. Duminică se organizează alegeri parlamentare. În jur de 45.000 de angajați ai Ministerului de Interne vor fi mobilizați. Aproape jumătate vor păzi secțiile și urnele de vot. Prezența la scrutin va putea fi verificată în timp real pentru că Serviciul de Telecomunicații Speciale a pus în funcțiune un program de calculator, după cum a anunțat ministrul Dragoș Tudorache. La rândul său, președintele Claus Iohannis a îndemnat cetățenii să meargă la vot indiferent de opțiunile lor politice. La miezul nopții s-a încheiat votul prin corespondență. Până la ora 22, aproape 4500 de români din diaspora și-au expediat prin poștă opțiunile electorale. Schimbăm subiectul. Parcurile din Paris au fost invadate de șobolani. Primăria Capitalei a decis să le închidă pentru un timp, să instaleze capcane și să modifice coșurile de gunoi pentru a scăpa scăpat de problemă. Oamenii nu mai au voie să hrănească nici șobolanii, nici porumbeii. Datele spun că aproape 6 milioane de șobolani trăiesc la Paris, în medie 2,5 șobolani pentru fiecare locuitor. Și ultima informație acum este tată pentru a opta oară la 73 de ani Mick Jagger, solistul trupei de Rolling Stones, are acum un băiețel cu Melanie Hamrick în vârstă de 29 de ani, cu care a început o relație în 2014. Tot în 2014, Mick Jagger a devenit străbunic. Unul dintre cei cinci nepoți ai săi, Sissy, a născut o fetiță. Megastarul mai are copii cu alte patru femei. 7 și 3 minute, știrile se opresc aici. Rămâneți cu dimineața în mare fel, ascultați Radio 21. Mulțumim frumos, Alexandra. Ciocolată caldă pentru o lună întreagă. Îți dăm de nu te vezi. Dar Provocarea dimineții care asta Este e să simți că e vineri, să te întinzi, că astăzi te zi mai relaxat și astăzi îți îndrept spatele, îți relaxezi mușchi. Și vorbește și ca și cum ai căra greu <laughs> Hai să te auzim. 0372069699 Sună-ne dacă vrei ciocolată caldă pentru o lună. Neața! Uh, uh, just to hurt you, uh, all red just to tease you. of these toys on lease to I uh. made your whole year in a week too, yeah. Main bitch out of your league too. I uh. side bitch out of your league too. I uh. house so empty, need a centerpiece. Twenty racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get my cup, I kill any pain. look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me, yeah. Every day a nigga try to end me, yeah. Pull off in that roadster Pockets overweight, getting hefty, Coming for the king, that's a far cry. I come alive in the full-time The competition, I don't really listen. I'm in the blue moon, sun, new House so empty, need a centerpiece. 20 racks table from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. You talking money, need my side, I take any lane. I switch on my car if I kill any pain. a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith the Con. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I love my baby. Ah, you talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch on my side, I take any lane. I switch on my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. 7 și 7 minute dimineața în mare fel cu Bogdan, Șurubel și Ionut la Radio 21 și avem uh, ciocolată caldă să-ți ajungă o lună întreagă. Dacă ne sună 0372069699 și pentru că este vineri, ce trebuie să faci, Șurubel? Te întinzi, dar te întinzi așa cu tot corpul, cu spatele, cu mușchii mâinilor, cu mușchii picioarelor, cu mușchii de la degetele de la picioare. Cu mușchii unghiilor, cu mușchii ochilor, cu mușchii urechilor, cu mușchii masilalului, ce? Anca. <laughs> Bună dimineața, Anca. Bună dimineața. Ce faci tu, Anca? Uh, vreau să mă întind. Ne, oh, ne întindem, da? În ce zonă te întinzi mai întâi? În ce loc ești acum? Uh, sunt la etajul 9. Așa, ne întindem până la 12, da? Da. <laughs> Bine, Anca, ne întindem de relaxare de vineri. 1, 2, 3 și... Oh, mă duce, mă dor oasele. Abia aștept să vină, să plec acasă. Da. da și să beau o cafea caldă de la voi diseară. Ah, e ciocolată, dar e bine. Nu contează, e caldă. Gata. Gata, Anca? Da. Gata. Hai, da. ne mai, hai ne mai intimidăm o dată de final. Poate hai. și da. Hai. Oh, ce bine ah, foarte bine, bravo, Anca Bravo! E mai bine acum? Sper că e mai bine pentru toată lumea uh, Stai da. puțin la telefon, Anca, o secundă da. Că ai uh, contracandidată deci cum e... Oh, întotdeauna e cursă. Oh my God. Este și Daniela din Cernavodă. Beatrice a scris Daniela din Cernavodă e bună, eu nu înțeleg în ce sens. Bună dimineața, Daniela! Bună dimineața! Ei! Așa, așa a scris Beatrice, nu știu la ce se referă. Poate vorbea despre altceva sau? Hai să vedem. Ne întindem, da? În 3, 2, 1, go! Oh, oh. Mm de mă trezesc. Mm. <laughs> Așa faci tu când te întinzi? Pisigeala! Cam așa mă râzgâie. <laughs> Bine. Bravo, foarte bine. Ne-am întins și cu Daniela. Păi și ce facem? Stai puțin la telefon, da? Ce facem aici? Avem Daniela versus Anca. E greu. E adevărat, e greu. E greu. Hai să votăm, da? Da. Începem cu votul de la fete, ca să nu... Da, da, da, da. ce zic. Beatriz, Anca sau Daniela? Daniela? Daniela. Alexandra, tu ce zici? Daniela a fost un pic mai sexy. 2 la 0. N-am fost chiar așa fan pisicială în dimineața asta, Anca zic. Ce hoțoman asta, bă? Hai, Ionuț! Cu, eu votez cu Daniela, Nancu. Eu sunt un om simplu. 3 la 1 pentru Eu Daniela. aud pisicială, dau like. Dai, mă. E deja 3 la 1, indiferent ce aș mai zice. Eu, eu sincer, aș vota tot cu Anca. Dar, uh, Daniela, Daniela, ne da, auzi? Da, da, ai câștigat aici, da. studioul, da. Daniela. Dacă studioul a votat cu tine, ai ciocolată caldă pentru o lună, da? Hai cu întinsul pe pisiceală! Hai, hai toată lumea! Hai, ne mai întindem o dată? Hai, toată lumea! Hai! <laughs> Bună dimineața! <laughs> Iarna asta, fii pregătiți pentru sărbători de poveste. Acum te bucuri de aceeași experiență Orange și la tine acasă cu Orange Home. Ai internet prin fibră și TV prin cablu de la 10 euro pe lună și primele 6 luni de abonament gratuit. Vino în magazinele Orange sau sună gratuit la 0800 400 400 pentru oferta completă. Ofertă valabilă până la 31 ianuarie. Online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Vă vedeți în oraș, dar povestiți și pe net. Iar dacă laptopul tău vechi este prea lent, schimbă-l cu unul nou mai performant cu procesor Intel. Pentru cheful tău de vorbă. Doar pe MediaGalaxy.ro ai 850 de lei reducere la laptop 2 în 1 Lenovo Yoga cu procesor Intel Core i3, ecran Full HD Touch, hard disk 1 TB și placă video dedicată la numai 2249 de lei. Galaxy. Acum ai de unde alege. Rubrica de sănătate dacă te regăsești în mod frecvent în situația de a avea respirație urât-mirositoare, am o veste foarte bună pentru tine. Acum există Septoral, sub formă de comprimate masticabile. Septoral creează o legătură între compuși sulfurați volatili ce cauzează mirosul neplăcut din gură. Astfel, Septoral ajută la înlăturarea respirației urât-mirositoare și are un efect de prospețime pe termen lung. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Septoral. Respirație proaspătă fără egal. Simte emagia sărbătorilor de iarnă la EMAG. Luna aceasta, de la mic la mare, toată lumea primește daruri de poveste. Intră acum pe EMAG și alege cadourile perfecte pentru toți cei dragi. surprinde cu cele mai frumoase amintiri. EMAG. Online va fi mereu simplu. Rubrica de sănătate Astăzi discutăm despre căderea părului. Părul este unul dintre cele mai importante atribute ale femeilor. De aceea, lipsa acestuia este o problemă mai gravă pentru femei decât pentru bărbați. Vorbim despre acest subiect cu doamna dr. Iulia Panțuru. Într-adevăr, căderea părului afectează multe femei, începând de la pubertate. Din ce cauza apare această situație? Există vari motive. Schimbări hormonale, stres, anemie sau administrarea de medicamente. Și ce pot face doamnele în acest caz? Eu recomand pacientelor mele Parusan. Parusan ajută la reducerea căderii părului și contribuie la stimularea creșterii firelor noi de păr. Vă mulțumim pentru informații! Parusan. Împotriva căderii părului. Am revenit pregătiți cu cele mai tari hituri Baby, you know where's that Radio 21 Radio 21 Fresh, let's go She is always in my corner Right there when I wanna All these other girls are tempting But I'm empty when you're gone they say I make you feel like cheating. I'm like, no, not really. Cause, oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model Cause my wish is like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love. And I got the magic wand. all these other girls are tempting. But I'm empty when you're gone. And they say, Do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, No, not really. Cause, oh, I think found myself a cheerleader. She is always right there. perfection. Baby, did I mention you're the only girl for me? No, I don't need a next one. Mama loves you too. She thinks I made the right selection. Now all that's left to do is just for me to pop the question. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there 7 și 16 minute. Hai, facem și emisiune. Hai să facem și emisiune. <laughs> Uh, știți de ziua Isabelei? Mai țineți minte de ziua Isabelei, nu? Evenimentul ăla de s-a întâmplat de ziua unei fetițe și a dat a o public. țară întreagă da. atent la el. Dar nici nu mai știu câți oameni au dat atent. Foarte mulți, mii, zeci de da. mii. Ziua Isabelei există și în varianta mexicană. 1,2 milioane de oameni au anunțat pe Facebook că vin la ziua de naștere a unei tinere. Mamă, cum să tai un tort în 1,2 milioane de <laughs> felii? Da. Știi care e faza că, uite, am văzut știrea asta și eu nu sunt ok. Adică eu nu sunt ok. Când ne-au luat-o mexicanii pe Ina, am zis, bă, bine, hai, nu mă supăr. Dar acum ne iau și pe Izabela. Practic, eu cred că ar trebui să facem un zid să nu ne mai plece valorile în Mexic. Și să-l plătească Izabela. Da, să exact. bravo. dar vedeți că e organizată treaba aici. Adică nu e, Mă rog, înțeleg că petrecerea este foarte importantă, au fost invitate trei formații, a fost organizată cursă de cai dar da, de fapt ce s-a întâmplat la ei? Cum s-a ajuns la evenimentul ăsta? Înțeleg a fost, că e o greșeală de fapt pe care a făcut-o tatăl fetei. Îl cheamă Crescensiu. Crescensiu, frumos. Monsieur, Crescensiu. Da. Deci fără să știe, nenea asta a făcut public un video făcut pe, pe Facebook pentru a invita la ziua fiicei lui pe câțiva oameni, știi? pe prieteni, mă rog. Uh mhm. -huh. A făcut public video ăsta și practic a devenit o invitație publică pentru absolut toată lumea. Da, da, dacă tai că tu, când faci 15 ani, dacă că tu îți faci <laughs> invitația de ziua ta, <laughs> cred că ai nevoie de niște prieteni, sincer să <laughs> Scuze. Stație de distracție. E radio. E 21. Radio 21. Aș vrea să-mi dai ce nu mai am Aș vrea să-mi dai un topogan Aș vrea să-mi cânti miez de noapte Și să-mi prins părul într-o parte Citește-mi iară dintr-o carte Aș vrea blimbare cu un tramvai Aș vrea ca se dacă ai metri O cazemată, kilometri Aș vrea puțină mentă în ceai Cine m-a făcut Hai dă de jos acum din nuc Te așteaptă o treabă de făcut Și multe alte legi ori sta Or sta de acum în grija ta Te așteaptă grijile te sandal ao céu. și 21 de minute. Treburile tocmai au devenit serioase, pentru că avem horoscop la dimineața în mare fel <laughs> și trei zodii pe care le extragem uh, cu aparatul nostru extragometrul dintre cele 12. Prima zodie extrasă de astăzi este... Scorpion azi realizezi că nu mai poți să te iei de ăștia care nu repară drumurile în România. Că până una alta, nici tu nu prea ai fost la dentist în ultima vreme să-ți astup gropile, uh. nu-i așa? Ai grijă. <laughs> A doua zodie. Taur. Astăzi îți pregătești ghetuțele pentru următorul moment important. Să ai picioarele calde pentru mersul la <laughs> vot. Mergi, nu? Sper că mergi. Și zodia 3. Gemeni Mai sunt două săptămâni și o zi până la Crăciun. Până în ziua aceea minunată când colegii tăi vor uita să-ți cumpere un cadou. Minunat! <laughs> Până Minunat. să vă jucați mult prea Secret Santa. <laughs> Dimineața în mare fel! Awesome! La Radio 21! diferit Poate, poate, poate, poate, poate În dragoste să te rănești Dar fără ea, fără ea, fără ea același felinar La mine la scară Schimbă pe divan cu milionari Aruncă cu zâmbete în stânga și în dreapta Unul dacă prinde, altul face plata Nu vreau să râd de seară Cu toate că știu că e imoral Ce program aveți diseară? Nu că nu l-aș ști prea bine Dar v-aș vrea doar pentru mine Există viață și departe de aici Lăsați-mă să vă las fără servici O, domnișoară, domnișoară Iar mă prinde ora 5 M-am băgat în vorbă Cu dumnea ei am simțit că te să o fac I-am pus doar o întrebare Acum știu că ar fi trebuit să tac Mi-a răspuns că încă dânsa nu știe iubirea Nu simte inima, dar apoi fericirea Domnișoara dragă, să știi că m-ai întristat Oh, no, no, no, no, nu te-ai îndrăgostit Asta e ispita, e fructul interzis Un om ca tine are dragoste de tac în timp ce ea o are doar de închiriat Domnișoară, domnișoară Ce program aveți diseară? Nu că nu l ști prea bine Dar v-aș vrea doar pentru mine Există viață și departe de aici Lăsați-mă să vă las fără servici O, oh, domnișoară, domnișoară Iar mă prinde ora 5 domnișoară, domnișoară Domnișoară, domnișoară Există viață și departe de aici Lăsați-mă să vă las fără servici O, oh, domnișoară, domnișoară Iar mă prinde ora 5 Scurtul zilei oh, hell no! Bună dimineața! Ah, facem exerciții, ne pregătim pentru că în weekend acum mergem la... Să mergem la vot, da? E datoria noastră să ne alegem viitorul, dar nu poți să mergi la vot așa oricum. Așa că astăzi, la scurtul zilei, îți spunem cum ne antrenăm pentru mersul la vot. Fii atent! În primul rând, exersează acasă. Ia o ștampilă și lucrează cu ea cum lucrezi cu o gantelă. Exersează-ți ștampilcepsul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și... Votează tot felul de chestii. La birou, de exemplu. Votează temperatura aerului condiționat cu colegii. 23 de grade! Votează acasă cu familia pe ce poți să stea televizorul. Singur acasă! Democrație! Democrație peste tot! Ce vrem? Democrație! Când vrem? Acum! Trage perdeaua de la duș. Înainte, înapoi, înainte, înapoi. Exersează pentru când o să fii în cabină, pentru că e important. Dacă tragi prea tare, rupi perdeaua. Dacă tragi prea puțin, faci pârnaie. Uuu, fă curățenia generală dinainte de alegeri. Dacă la curățenia de Crăciun speli geamurile, de alegeri speli buletinul. Și dacă intră la APC, măcar o să încap în portofel. În sfârșit! Hai, ne, ne vedem, vedem la vot! E duminică, după club, înainte de biserică. Scurtul zilei. Oh, hell nay! Dragă moșule, după cum ai văzut, anul ăsta am fost mai cu minte. N-am mai mușcat câinele și am și scos USB-ul cu Safely Remove. Toată lumea are scrisori pentru Moș Crăciun, dar tu o ai pe cea mai fan, nu? Trimite-o pe radio21.ro și poți să-ți câștigi bradul de Crăciun de luni până vineri, la dimineața în mare fel. Și-au vânat un braduleț, dom, dom, să înălțăm yeah! Păi te lăsam noi în pom cu Bradul. Cool, Hey! Wow, cool! Radio 21 Yes! Îmi iau unul nou! Credex îți dă motive de bucurie chiar și atunci când aragazul se strică din senin. Profit acum de ofertele din magazinele Altex și Media Galaxy și înnoiește-te de sărbători. Cumpără tot ce vrei în rate și poți câștiga unul din voucherele zilnice de valoare a creditului. Ofertă supusă unor termene și condiții valabile până la 31 decembrie 2016. privire seducătoare evidențiate de gene lungi și dese? Cum o pot obține fără aplicarea de gene false? Descoperă Bonileș, un ser revoluționar pentru stimularea creșterii genelor și pentru îndesirea și îngroșarea firului. În plus, grație compoziției sale speciale, serul Bonileș previne căderea excesivă a genelor. Caută în farmacii Bonileș cu punga de cadou în ediție limitată pentru cei dragi ca jocurile cu o canapea moale, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună, ca atunci când verifici specificații la consolă pe net, dar vei și în magazin să o testezi. Doar la Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai consola PlayStation 4 Slim, 1 terabyte, 3 jocuri incluse și abonament de 90 de zile la PlayStation Plus la numai 1699 de lei, pentru distracție garantată în familie. Media Galaxy. Acum ai de unde alege. Rubrica de sănătate Tălpile fine reprezintă un simbol al femeilor care au grijă de aspectul lor. Produsele cosmetice scumpe sau tratamentele la salonul de înfrumusețare sunt singurele soluții? Recent au apărut în farmacii șosetele exfoliante Parasoftin. Invitatul nostru de azi ne va oferi mai multe detalii. Parasoftin este o mască lichidă pentru tălpi pe bază de acid natural din plante, care se aplică în șosetele speciale ce se pun în picioare. Efectul șosetelor Parasoftin este uimitor. După câteva zile de la utilizare, pielea începe să se exfolieze, tălpile devin catifelate, fără bătături sau calusuri. Atât de simplu? Da! După o singură utilizare a șosetelor Parasoftin, tălpile devin frumoase pentru timp îndelungat. Eu recomand acest produs și nu doar femeilor. <laughs> parasoftin pentru tălpi fine. În perioada 9-18 decembrie vin în Media Galaxy Park Lake, nivel minus 1, să testezi cele mai tari sisteme de gaming Asus ROG și să participi la turneele de gaming Asus ROG CSGO și Hearthstone. Te așteptăm la Media Galaxy Park Lake cu o groază de premii, adrenalină la maxim și multe alte surprize. Detalii în magazin și pe MediaGalaxy.ro Media Galaxy. Acum ai de unde alege! Vino în magazinele H&M pentru cele mai calde reduceri de sezon și alege cadourile din cea mai variată ofertă. H&M îți urează sărbători cu stil și cadouri inspirate. Eu fără tine și doar... viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Excuse me, attention everyone! Am revenit pregătiți cu cele mai tari hituri. Radio 21. Da! și 39 de minute și Șurubel a ratat startul, dar vă voi spune eu bună dimineața! Sunteți la Radio 21, la dimineața în mare fel. Da, Avem voie. un invitat special pe care îl va prezenta colegul meu Șurubel. Așa, dăm voie să-l chem. Îmi place să-l chem și îmi place să-l dau și afară. Doamnelor și domnilor, Bobo, de la Meteo! <laughs> Dar adică de ce trebuie să mă chem tu? ce, nu poți să vii fără să mă chem tu? Am mai venit de ce? Da, unde ai fost de întârziat? Ia zi, ce cei? Am fost până la toaletă, mă scuzați. Ce faci acolo câte 20 de minute? Am iau și tableta, am un serial acum la care mă uit, Westworld. Hai cu vremea, eh, hai cu eh, vremea, eh. băieți, că vă apropiați în, <laughs> de zone ciudate. Așa, deci... <clears throat> Ce părere aveți voi dacă vă zic că astăzi o să fie vreo 13-14 grade Celsius prin uh, Oltenia, Muntenia? Am auzit de grade multe. Multe, multe azi. Ce părere aveți? E vremea preferată a lui Andrei Gheorghe. Deci, <laughs> primăvară, bum! <laughs> Așa, cu ardealul stă un pic mai prost, acolo n-am avut pile, n-am avut ce să fac, se înregistrează 0 grade Celsius ca maximă, deci cam, cam cât de frig să fie. Așa. O să mai fie puține ploaie prin nordul și prin estul țării, vreo 80 grade Celsius în București, nori când și când și în rest vine weekend după. Ah, mulțumim frumos, Bobo de la Meteo. Ca de obicei, sec și neinteresant. Mergem mai departe la Ionuț, cu sport. La fel de sec și neinteresant, dar aseară una caldă și una rece. Am avut UEFA Europa League și pot Ai să vă spun... Foarte am... bine zis tu ca stelist, ați avut. Am avut Europa League, da. Pot să vă zic eu despre Steaua, că după aia am adormit. A pierdut cu 2 la 1 în fața lui Villarreal și s-a confirmat încă o dată vorba marelui filozof Victor Pițurcă, o echipă fără un atacant nu poate să marce, nu? Aia Dacă n-ai atacant, nu poți să marci, joci cu Adi Popa vârf, ce să faci? E și el micuț acolo, el e bun pe bandă, că da, e, e bandă, e bun pe bandă. Pe de altă parte, am văzut eu mai târziu Astra 0-0 pe teren propriu cu AS Roma, mm-hmm. foarte bun, s-au calificat folosind matematica rezultatelor, pentru că în celălalt meci, Victoria Pâlzen, polonezii, au în toți un 2 la 0 în 10 oameni și au bătut cu 3 la 2, frate. Mamă, respect polonezii, frate. Respect maxim și uite așa ne-au calificat pe noi. Uite. Noi care, ce facem? Noi l-am avut pe Șumodică la Astra, înțelegi? Și Șumodică dinainte de meciul ăsta a zis, ăsta e ultimul meu meci la Astra. Și va pleca. Deși a calificat echipa în primăvara europeană, acum pleacă. A plâns săracul la interviu. Și uh, mi-a părut rău de el, sincer să fiu. Dar a mai fost uh, un moment mișto la de seară era pe TV Sport, am uitat, TV Sport se numește? Sport.ro Sport.ro, așa? Da, e, mă rog. În care l-au adus pe Francesco Totti. Și eh. pentru că n avea cine să vorbească în italiană cu Francesco Totti, l-au adus-o pe Ramona Bădescu. Și la Mona Bădescu a început să vorbească cu Francesco Totti, bă, despre orice, dar nu despre fotbal. <laughs> Deci, l-a întrebat ce mai face nevastă, să și cunosc, știi? Ce mai face nevastă sa, ce îi face copilul, ce... Dacă vrea să mai stea în România, ăsta zice, păi nu, că plecăm cu toții acum, că avem avion. Cu toții. Dar, <laughs> da, dar nu vei să mai stai totuși să vezi frumusețile României și asta, era ce... Nu, că avem meci în campionat. <laughs> Bine, ok, dar te mai așteptăm pe la noi. Ti mă, tantă. te...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 Yay! Și atunci ne-am gândit și la un concurs foarte simpatic. Ce trebuie să faci ca să ne iei brăduțul? E foarte simplu. Intri pe radio21.ro și scrii cea mai fan, cea mai drăguță, cea mai simpatică scrisoare pentru Moș Crăciun. Premiem în fiecare zi două dintre cele mai frumusele scrisori pentru Moșu și avem uh, la telefon uh, deja un câștigătorul de ora asta, care este câștigătoare, care se numește Roxana. Bună dimineața! Bună, băieți! Hello! Te-am te deranjat, Roxana? mă pregăteam să mă duc la servici. Nu te mai pregăti. Stai liniștit. Dă-ți demisia că ai câștigat bradul, e tot ok. <laughs> Ce se întâmplă? Tu ne-ai scris nouă pe site Scrisorica um, uh mhm. -huh. și șurubelul o să o citească, să înțeleagă ascultătorii ce ne-ai scris, da? Da, vă rog. Hai că citesc varianta fără râuri, da? De <laughs> da. Moș Crăciun cu plete de albe. Mai cam fraienit cumva. De vreo 20 de ani încoace, aș vrea să te întreb așa. Până la urmă, care-i faza? Că la față tot nu te-am văzut. Toată lumea mă tot minte că tu ești cel mai priceput. Dar uite așa trecura anii și tu tot nu mi-ai adus ce-am vrut. Am cerut cățel de lasă, tu mi-ai pus doar lesa în plasă. Am cerut rusă de doctor, m-am trezit cu un kit de pictor. Am cerut păpuși, o mie. Ai pus una, ca să fie. Am cerut și cizmulițe. Tu ai pus doar șosetuțe. Și cum eu am tot crescut, mari pretenții am avut. Am cerut și eu parfum, însă am găsit să pun. <laughs> am cerut un telefon, mi-ai lăsat casetofon. Eu acum am obosit și m-am prins. Ești fandosit, așa că nu-ți mai cer nimic. Doar să mă asculți un pic. Colinda mea e pregătită, este veche, obosită. Hai odată să o asculți că sunt și eu printre mulți. Sunt și în suflet și în minte tot acel copil cu minte. O minunăție! Da! Unde, unde ai găsit-o? Pe ce site? <laughs> Eu am făcut pe Eminescu din mine. Bravo! Bravo, Roxana! Mulțumesc, băieți, mulțumesc tare mult! Ai fost o cu minte? da. da. Ai fost cu minte și Moșul te-a ascultat și îți aduce un brad de la magazinul de braz.ro, partea Silva Group. A trecut pe acolo Moș Crăciun. Da, <laughs> Brăduțul... Da, vine cu tot cu ornamente, trebuie doar să-l împodobești în familie. Frumos, da? Uh mhm, -huh. Super, mulțumesc Bine. mult de tot, băieți! Te Zi pupăm! Sărbători fericite! Ai. Să rămâi puțin la telefon. Pa, pa, pa, pa! Și pentru ceilalți e valabil până pe 16 decembrie. Radio21.ro Ne scrie acolo scrisorica frumoasă pentru Moș Crăciun și poți să ne iei uh, doi brăduți pe zi, da? Asta este tot. Este 48. incredibil ce inventiv sunt românii la treaba asta. Da, super tare. Și apropo de români și de comportamentele lor, imediat vorbim despre ce facem atunci când ieșim cu un cățeluș în parc. Ah, cu Stanciu și poliția! Și ne prinde poliția pentru că da, nu avem punguța. Da, da, da, da, da, imediat, povestim. Neața! She's got that look in her eyes. Enrique Iglesias! Like she wants to mess around. Enrique, talk to him. I heard it from a friend who heard it from a friend who heard it from another. You've been messing around. I'm hoping that your friends who told you about me too. Cause I'ma tell you straight up, I've been messing around. I've been messing around. I've been, I've been, I've been messing around. the way you lick your lips, yeah, I like that. When you act like a bad girl, I like that. little sexy look you got, I like that. the way you whisper in my ear how you want it when you want it, girl, I like that. Let's go, baby, let's ride. Let's not talk about it, let's do it. How you want it, English or Spanish? Yeah, both of them I'm fluent. We can get freaky in the morning or in the afternoon. We go all night long, baby. It's all up to you. You can get sexy if you want to. And you can if you want to. And we can hit the crib if you want to. And we can mess around if you want to. you want to? I heard it from a friend who heard it from a friend who heard it from another. You've been messing around. straight up. I've been messing around. I've been messing around. let's break it down right quick. I'm ready. Yeah, I like that. The way you rock them heels, yeah, I like that. No thong up under that skirt, ooh, I like that. And you can get crazy, yeah, that's cool. That's cool. get loose, yeah, that's cool. That's cool. Got some motor, yeah, that's cool. That's on the bar, yeah, that's cool. That's cool. your ass, I'm like, ooh, I don't mean to be rude, but I swear to God, there's so many things I love to do to you. You can get sexy if you want to, and you can bring your girls if you want to, and we can hit the crib if you want to mess around if you want to. Tim, you want to. I heard it from a friend Heard it from a friend Heard it from another, you've been messing around. I'm hoping your Told you about me i am I'ma tell you straight up, I've been messing around. I've been messing around. 7 și 52 de minute am revenit la dimineața în mare fel pe 21. Ne așteaptă o oră 8 plină de surprize și de distracție și ne așteaptă și tableta de la Ionuț din display în emisiunea de astăzi. Da, Trebuie da, să rămâi da, da. cu rechile pe noi. Da, da, da, da, da. În momentul ăsta este extraordinar de frig în, uh, indiferent de orașul în care ești. Mai puțin, am zis, în uh, Oltenia și în Muntenia, unde astăzi o să avem maxime super ridicate, dar ne povestește mai mult Alexandra Gavrila imediat la știri. Asta ne-a făcut să facem și o poză genială pentru că încălzindu-se vremea Yeah. răsăritul este un tablou, practic. După cum a scris Bogdan mai devreme pe Facebook, noi la radio nu avem tablouri, dar avem geamuri. Și s-a văzut prin geam un tablou genial. Uitați-vă, nu știu dacă mai, mai prind oamenii. S-a cam dus momentul. S-a cam dus Dar și... Um, punem pe Facebook uh, un colaj să vedem, să votați care poze e mai bună, că am sărit toți cu telefoanele, ca șacalii. Poză. <laughs> și avem telefoane super diferite, adică unul e pe Apple, unul e pe Android, unul e pe nu știu ce. Uh, vedem care telefon a fost mai bun în a prinde prinde răsăritul ăsta. Fabulos! Da, hai că intrăm pe Facebook cu 21.753, ne pregătim pentru știri la fix. Rămâi pe 21, Neața! Simte emagia magia sărbătorilor de iarnă la EMAG. Ai până la 25% reducere la electrocasnicele Whirlpool. Alege să-ți dea cu plus și comandă mașina de spălat rufe clasă A+++, 6 kg la doar 949 lei. Whirlpool. Sensing the difference. EMAG Ah, nu mi-e bine. Așa pățesc mereu în perioada asta anului. Sper să nu se agraveze. Bea ceva cald, așa îmi spunea mereu bunica. Ei, fetelor, n-ați auzit de Gripovit Max C? Gripovit Max C dublează forța ingredientelor naturale, a dozei mari de vitamina C și a zincului. Gripovit Max C se consumă ca o băutură delicioasă instant caldă, te încălzește și ajută la îmbunătățirea imunității. Gripovit Max C este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Gripovit Max C, forță dublă pentru imunitate. Doamnelor și domnilor, stimați șoferi, deschidem jocurile iernii 2016 cu spectaculoasele probe de șof surfat printre nămeți. Asigură-i mașinii tale cea mai bună echipare pentru condițiile iernii. Vino la Dacia Service în perioada 1 noiembrie-30 decembrie 2016 și ai anvelopa tigar la maxim 159 de lei, TVA inclus. În plus, la achiziționarea de 4 pneuri, le echipăm gratuit și pe acestea cu un set complet de huse. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro Online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună, ca atunci când verifici prețuri la multifuncționale pe net, dar vii și în magazin să-ți arătăm cum funcționează. Doar la Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai 200 de lei reducere la multifuncțional inkjet Canon Pixma MG5751 cu USB și Wi-Fi și router cadou la numai 349 de lei. Media Galaxy. Acum ai de unde alege. Rubrica de sănătate Conform studiilor efectuate, mai mult de jumătate din populația din România suferă de deficit de vitamina D3. Nu multă lume știe că aceasta poate să însemne și o imunitate mai scăzută. Acest lucru se întâmplă toamna și iarna, atunci când contactul cu lumina solară este redus și ne simțim obosiți și apatici. Deficiența de vitamina D3 poate fi motivul pentru care în sezonul rece sistemul imunitar nu funcționează corespunzător. Soluția poate fi detrical. Detrical conține o doză mare de vitamina D3 care ajută la eliminarea deficienței atunci când avem nevoie. Detrical întărește-ți imunitatea. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Vino în magazinele H&M pentru cele mai calde reduceri de sezon și alege cadourile din cea mai variată ofertă. H&M îți urează sărbători cu stil și cadouri inspirate. 21. Ai... the tune. crazy right now. take it back, back. Welcome back. Înapoi la hituri, radio 21. All in love and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ah. For all the single moms out there going through frustration. Clean bandit, shot up all. Anne Marie's thing made them air. She works the nights by the water has gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. Daily struggle. She tells him, Ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Stay up there. She Stay tells up there. him, Your life Cause any obstacle come you well prepare and No mama you never shed tear Cause you have to set things year after year And you give the youth love beyond compare You find the school fee and the bus fare Now she got a six year old Trying to keep him warm Trying to keep out the cold When he looks in her eyes He don't know he is safe when she says ooh love No one's ever gonna hurt you love you got a six year old trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says. She tells him, Ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Yeah. Bună dimineața! Este ora 8 și 1 minut, avem știri la Radio 21. Alexandra Gavrilă este pregătită, se concentrase din nou la știri după ce a alergat pe holuri cu telefonul să facă poze și a și postat pe Facebook, ați văzut postarea de la Alexandra Gavrilă? Deci, eh, citez, a scris așa, poze editată de el de sus. Știam și cineva mi-a lăsat uh, la comentariu, mi-a spus că de fapt vezi că e din cauza polorii. Îți stric eu acum toată starea, deci, dar zic, e, am contribuit cu de mijloc. Îl de mijloc, de da, fapt, ai Nu, am da. contribuit cu toți. Bun, 8 și 1 minut, știrile 21 cu Alexandra Gavrilă. Te ascultăm! Bună dimineața din nou, bine v-am regăsit! Temperaturile cresc considerabil azi în mai toată țara, mai ales în sud și est. Maximele încep de la 0 grade izolat în Transilvania și ajung până la 13-14 grade în Oltenia și Muntenia. Tot izolat va ploua slab în nord și în est și va fi la poviță la munte. Peste normalul perioadei sunt și gradele din București, 80 la număr, acum se înregistrează 0 grade în capitală și este cod galben de vânt puternic în zona de munte a județelor Bistrița, Năsău Bălăud, Maramureș, Vrancea, Bacău și Suceava și în tot județul Neamț. Procurorii de la crimă organizată vor cere astăzi arestarea preventivă a tânărului din Craiova, aflat de un an în vizorul autorităților pentru propagandă jihadistă. Convertit la islamism, tânărul de 18 ani a încălcat în mod sistematic măsurile impuse de controlul judiciar și a tot accesat site-uri de instruire ale grupării teroriste Stat Islamic. Mai mult, spun anchetatorii, Constantin Luigi Boicea a urmat cursuri online de fabricarea unor bombe și a căutat sprijin financiar pentru pentru a comite un atac. Cu exact un an în urmă, Constantin Luigi Boige a fost reținut și pus sub acuzare de DICOT pentru propagandă jihadistă în favoarea ISIS. Continuăm știrile. În America se vând pietre cu aproape 100 de dolari bucata drept cadouri de Crăciun și nu vorbim de diamante, ci de pietre obișnuite culese de pe străzile din Los Angeles. Acestea sunt învelite pur și simplu în huse din piele. Comercianții din state au creat și pătuțuri pentru telefoanele inteligente pentru ca smartphone-urile proprietarilor să le încarce în cele mai bune condiții de confort. Prețul unui pătuț 100 de dolari bucata. Și o informație din sport, acum Astra Giurgiu s-a calificat în 16-mile Europa League, remizând alb cu AS Roma seară pe arena națională. După meci, antrenorul Marius Șumudică și-a anunțat demisia, invocând conflictul cu finanțatorul echipei. În aceeași grupă cu Astra, Austria Viena a fost eliminată, pierzând întâlnirea cu Victoria Pâljen, scor 2 la 3. Steaua ratează primăvara europeană învinsă cu 2 la 1 pe terenul Villarreal, care merge în 16 de finală alături de Osmanli Sport. 8 și 4 minute știrile se încheie aici. Dimineața în mare fel continuă. Ascultați Radio 21. Mulțumim frumos, stai că eram pe Instagram toți. <laughs> da, iartă-ne. Ce drăguț. Așa. Avem um, discuția asta cu ce a colegul nostru, Cristi Stanciu, și în câteva minute am vrea să vă povestim și vouă cum a fost săltat de, de, de poliție. De dicot. Că... Deci singurul, cred că este singurul om, sau sper că este singurul om din țara asta care a fost săltat de poliție pentru că nu aveam buzunar o pungă. Dacă ați mai pățit și voi, să ne spuneți imediat. Vă povestim. Până atunci, Dua Lipa, Blow Your Mind la dimineața, nu are fel. Stați cu noi! I know it's And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. Yeah, I'm so bad. That's the truth, I guess you're digging the show. Open the door, you want some more when you wanna. your mind. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. Tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. Tell me I'm too crazy, you can't tame me, can't tame me. Tell me I have changed, but I'm the same me, oh same me. It's time. Mwah. If you like the way I talk, then why am I on your mind? If you like the way I rock, then finish your glass of wine. We fight and we argue, you still love me blind guaranteed I can blow your mind. And tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. Tonight I'm alive in a dollar sign, guaranteed I can blow your mind. Genial, amor de fe, cómo has y yo și, și Ionuț. 8 și 7 minute dimineața în mare fel la Radio 21. Azi vă povestim ce a pățit colegul nostru Cristi Stanciu, pe care puteți să-l ascultați seara la 21, începând cu ora 6. A fost victima sistemului. Victima sistemului, da, ne-a povestit ieri cum uh, a fost săltat de poliția locală în timp ce se plimba pe stradă cu cățelul lui și amendat, sau cel puțin în primă fază au vrut să-l amendeze, pentru că nu avea pungă la el. Atenție, nota bene, nota redacției. Omul a spus, el de fiecare dată are pungă la el. Rahatul câinelui nu atinge niciodată mai mult de 10 secunde cimentul, <laughs> dar în această situație exactă, cățeloșul deja făcuse acasă. S-a dus și el omul cu un ziar, cu laptopul, cu iPad-ul, ce face toată lumea, s-a dus pe wc și a fost acasă cățelușul, da? Și el doar l-a scos să-l plimbe, să nu facă să șușu, mai facă numerele 1 și 2. Da, și ă, ăștia, poliția, ei au zis, doamne, nu contează, trebuie să ai pungă la tine. Ok, sună așa ferinaf un pic, dacă stai să te gândești, băi, câinele, tu nu poți să controlezi când face el ă, și ce face și atunci trebuie să ai pungă la tine. Pe de altă parte, a încercat să le explice că ă, are niște tabieturi câinele lui, nu face niciodată de două ori, <laughs> de exemplu, și tocmai a făcut. Uh, long story short, au decis să-l amendeze cu 2 milioane în 48 de ore, 4 milioane în 7 uh, peste, ani. Da, în 7 ani, cum a zis el, da. Uh, ducându-se să scrie procesul verbal, într-un final au decis polițiștii pentru că l-au văzut dispus să semneze procesul verbal și să încaseze amenda, deși nu era de acord cu ce se întâmplă. Au zis, bine, hai că îți dăm doar un avertisment, dar data viitoare să umbli cu punguță la tine. Întrebarea este, ați pățit chestia asta până acum? Ați luat vreodată amendă pentru că nu v-ați plimbat cu punguță după voi? Eu am fost la capătul celălalt al situației povestea. Am călcat mereu. Eu calc mereu și mi-aș dori să vină poliția. <laughs> Să-i aresteze pe ăștia. Păi mă rog, nu te arestează, nu? Dar mă enervează normal. nu Este incredibil, doamne. Ți-ai luat un câine. Eu de asta nu mi-au câine. Dacă nu vreau să mă trezesc dimineața să-l plimb și nu vreau să am responsabilitatea mișcărilor uh, intestinului lui. <laughs> Da? nu vreau, nu am, dar dacă ți l-ai luat, asumă domnule, și umblă cu punguța. Am certat odată un domn pe stradă Aveam și mai puțin, vreo 22 de ani, omul avea aproape 60. L-am certat și el era foarte șocat. De cum își permite ochelaristul ăsta mic să, mm. să ia de mine? Păi uite bine de aia. Nu-ți calc eu ție în nebunii. Hai. Știi ce am observat? Am observat că Beatrice de mereu punguță de ea. Și uh, mi se pare foarte mișto. Uite, are și acum, dă să o și un pic. La ce câine are ea? Uh, Uite, asta este punguța de Beatrice. Deci, uh, mi se pare foarte mișto că faceți chestia asta, că nu știi niciodată când mai scos câinele afară, când mai iese cu nou iubit în parc, adică tot timpul trebuie să fii pregătită. Asta e faza. Te vezi cum zboară o geantă spre tine de urgență. Uh, ne sună cineva, bună dimineața! Bună dimineața, m-am numit Ioana Marian și azi ziua mea. Plinesc 38 de ani. La mulți ani! La mulți ani! De asta ne-ai sunat? Mulțumesc, da, da. Bine, cu plăcere! <laughs> Simte e magia sărbătorilor de iarnă la EMAG. Acum ai până la 30% reducere la electrocasnicele Arctic și Beko. Comandă de pe EMAG mașină de spălat rufe slim Beko 6 kg 1000 rotații pe minut, clasă A+++ și 5 ani garanție la doar 899 de lei. EMAG cum ar fi să câștigi fără chestionare, fără să dai share sau fără să strângi like-uri? Visa și EMAG îți aduc poate una din cele mai simple promoții din online. Activează și plătește cu un click cu cardul tău Visa la EMAG și primești un voucher de 50 de lei. Ofertă valabilă pentru cumpărături de minimum 200 de lei până la 31 decembrie 2016. Detalii pe emag.ro Iarna asta, fii pregătiți pentru sărbători de poveste. Acum te bucuri de aceeași experiență Orange și la tine acasă cu Orange Home. Ai internet prin fibră și TV prin cablu de la 10 euro pe lună și primele 6 luni de abonament gratuit. Vino în magazinele Orange sau sună gratuit la 0800 400 400 pentru oferta completă. Ofertă valabilă până la 31 ianuarie. Online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Vă vedeți în oraș, dar povestiți și pe net. Iar dacă laptopul tău vechi este prea lent, schimbă-l cu unul nou mai performant cu procesor Intel, pentru cheful tău de vorbă. Doar pe MediaGalaxy.ro ai 850 de lei reducere la laptop 2 în 1 Lenovo Yoga cu procesor Intel Core i3, ecran Full HD Touch, hard disk 1 TB și placă video dedicată la numai 2249 de lei. Galaxy. Acum ai de unde alege. Yes! Îmi iau unul nou! Credex îți dă motive de bucurie chiar și atunci când aragazul se strică din senin. Profit acum de ofertele din magazinele Altex și Media Galaxy și înnoiește-te de sărbători. Cumpără tot ce vrei în rate și poți câștiga unul din voucherele zilnice de valoare a creditului. Ofertă supusă unor termene și condiții valabile până la 31 decembrie 2016. coming home. Cause I can take this anymore. I want to taste your lips just like I did before. I feel alive whenever you are dancing slow. The way you move, it always keeps me on the floor. And every time I see you, I just lose control. The way you touch me, baby, keeps me wanting more. Cause I've always loved you so. stone. You won't ever have to walk this world alone. I feel alive now that you are dancing slow. The way you move, it always keeps me on the floor. And every time I see you, I just lose control. The way you touch me, baby, keeps me wanting more. Cause I've always loved you so. provide everything that you need. My only one ever can ride a spaceship with me, and we will see the stars. I provide everything that you need, that you need. Forever can ride a spaceship with me, and we will see the stars. I provide everything that you need. My 8 și 16 minute, e dimineața în mare fel cu Bogdan și Șurubel și Ionut, și la Radio 21 Unde? și aducem piesa pe simțite, dar până, până îi dăm play. Cum stăm acolo, că eu nu pot să păi, deschid pagina. Deci așa un scandal în studio aici, pentru că am pus pe Facebook-ul 21 uh -huh. colajul ăsta cu pozele fiecăruia l-a răsărit din radio de aici. Poză de la mine, de la Șurubel, de la Ionuț, de la Beatrice și de la colega noastră Alexandra Gavrilă. Și se votează, deci suntem... bă, ce ego avem toți. Numărăm, stăm cu scoruri aici. Până în alta înțeleg că Alexandra stă bine la voturi. Da, eu am un vot. O, deci, deci sunt 18 Cea comentarii, da? Bogdan, Bogdan, Alexandra Clad, Bogdan trișează, parcă e dublă imaginea, tot au ieșit bine. Mama a pus în băiat o poză de ne da clasă la toți. Bogdan, da, Adrian aici. Da, de la Pitești. Și, da, și de la Pitești, Dani. Hai să... Mamă, cum e poza asta cu mașina. Vezi? Hai, hai pe Facebook-ul 21 să ne vezi pozele și dacă ai tu una mai bună, postează acolo, că e, e război. La final de emisiune vedem cine câștigă lupta pozele. Auzi, că mențiune și rup și Beatrice. <laughs> Ia auzi, Beatrice, ne-am luat o mențiune. Hai să aducem piesa simțite. Lăsați pozele deoparte acum. Pentru că suntem super bucuroși să mhm. dăm play. Și piesa pe simțite de astăzi, până la urmă, cine a venit cu ea? Că cine a venit? Eu și eu și mi-am găsit un aliat foarte repede aici în studio, Ei, pe Alexandra Gabriela. Da, susținere. Piesa atât, atât, atât de bună. Și parcă merge acum vineră, nu? Să-ți dea așa cu puțină energie. Chiar dacă versurile am impresia că sunt cam depresive, dar e contrastul ăsta între melodie și versuri. Ea se numește Sail, o, este cântată de formația vocal-instrumentală Owl Nation și începe așa <laughs> și continuă tot așa Mhm. Și, puteți să dați mai tare? Și o să ia dați la un moment dat, dar voi dați mai tare. <laughs> O să vă placă ce se întâmplă acolo. și este, este 8 și 18 minute. Ce impresie? Că n-a scris și Rubel în dreptul pozei pe care i-am trimis eu. Cred că e altă poză acolo. <laughs> Miroase a blat. E blat? Piesa pe simțite Sale, Our Nation a 21 Ascultăm și revenim Hai, trește frumos răsăritul ăsta Și bucură-te! Nu uita că astăzi este vineri Neața! și 21 de minute. Asta este piesa presimțită de azi. Our Nation, Sale și... Am deja o discuție, evident, oh, cu pe aici, da. în contradictoriu. Bine, pe lângă faptul că se depun contestații la concursul cu pozele de pe Facebook 21. Vă zicem imediat de ce, da? Da. S-au încurcat pozele între ele, aia nu e a lui Șurub, dar de fapt e a mea, dar a pus Beatriz numele greșit pe ele. Whatever. Intră să le vezi oricum. Și eu mi-am dat seama că se, se spune AWOL Nation, nu AWOL Nation. AWOL Nation. Sale. Punem uh, pe Facebook mi da? Așa, bun. Altfel, 8 și 22 de minute și imaginați-vă chestia asta. Intrați puțin în jocul nostru. Probleme de oameni bogați. Nu că am fi noi bogați, da. Probleme de oameni bogați. Ce ai alege dacă ai fi baștan? Și anume, să ai șofer sau să ai piscină. Te să alegi una din asta două. Atenție, e vorba de o dilema a micilor bogătani, că așa dacă ești foarte bogat ai și șofer și piscină, dar nu, noi nu putem să avem decât una dintre ele. <laughs> Bine, deci, bogați Bogați mai așa, mai cu... <laughs> bogați fără bani. Mai cu limite. <laughs> Bine, deci șofer sau piscină. Ce alege dintre astea două? Automat, vă gândiți că eu aș alege piscina, pentru că mi îmi place foarte mult să conduc oricum. Deci, clar, piscina... Na, da, mă, sunt de acord cu asta, dar mie mi-ar plăcea să am șofer, adică eu niciodată nu o să vreau să stau să dau din schimbători și de astea. Să... E traficul ăsta. Eu am înțeles, eu de-aia nu fac școală de șofer, am înțeles că trebuie să tot schimbi viteza, că tot timpul bagi antea, oprești, da, bagi bogat, anteia, oprești. tu automat, adică... Nu stau cu de-astea. Eu vreau să stau în spate, pe banchetă, să dorm, că oricum prin 40 de minute minim orice drum în București. Dorm frumos, Uh, dacă o iau pe soția mea cu mine, se machiază sau... Uh, păi se, se machiază oricum. Sau se schimbă. pe păi pentru fete... În, în universul ăsta ai doar șofer. N-ai soție, n-ai piscină, n-ai da, nimic. ai doar șofer. Uh, deci, deci se machiază da, șoferul. Da. am dat toți banii pe șofer. <laughs> Bine, ok. Nu, dar asta zic, că ai o altă relaxare atunci când ai șofer. Și spus că, uh, să zicem că dacă n-am soție, poți să agăți. Îți dai seama cum agăți când zici hai că ne așteaptă șoferul meu afară. Altceva! Nu, nu, Altceva? nu. Vreau piscină. Vreau <laughs> piscină. Tu și de când aștept să-mi folosesc pernuțele alea gonflabile fără să râdă lumea de mine? Alea sunt ale fiicei tale. Te rog frumos să nu le mai folosești. Pe bune, ți-am mai zis. Asta e colacul fi să-l folosești da. tot de fluturaș din la de mână. <laughs> Băi, și doi la mână, că ai zis că vorbim de bogați un pic mai săraci. Da. Ok, șofer ai, șofer. Dar limuzină? Vezi că trebuie să ai și mașină. Întâi iau șoferul, e o investiție, Bogdan. Totul e o investiție. Deci... Am o șurubel. Plus că de mers cu mașina merge aproape zilnic, dar de piscină, băi, te plictisești o săptămână, Ce mă, te plictisești, mă. mă, e super practică piscina. Dacă trebuie să pleci dimineața la muncă, bogat fiind, noroc, și n-ai timp să faci duș, arunci el de duș în piscină, pac, ai sărit și ai ieșit direct, nu știu mai stai să... Mult Hai să vedem ce zic oamenii la telefon. 0372 069699. Dacă ți-ai permite doar una din astea două, ce să fie? piscină sau uh, șofer personal. Asta Hai să fim și noi bogați măcar acum. Milionar de weekend. Atât da. ne permitem. 8 și 24. Piesa din Mannequin Challenge la 21 și apoi revenim. Bună dimineața! watch it fall slowly. still tryna get even. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, hey, drink. They lose it when the DJ drops the knee. Getting so gone, I'm not blinking. What in the world was I thinking? New day, new money to be made. There is nothing to explain. I'm a, I'm a black beetle, cream seats Rocking John Lennon lenses, like to see him spread. Eagle took a to the club and let a party on the table, screaming, everybody's famous. Like clockwork, I blow it all. Then get some more. Get you somebody that can do both. Black Beatles got the babe belly rolling. She thinks she love me. I think she trolls. watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, drinks. They lose it when the DJ drops the 28 de minute Am revenit în direct Dacă ar fi să-ți permiți una din astea două Ce ai alege? Șofer personal sau piscină? Gândește-te foarte bine Mamă, ce ceas e aici în studio? Și apoi dă-ne telefon la 0372069699 Să votezi primul la 3 Câștigă, eu am zis piscină Șofer, șoferul e cu șurubel acolo Băi, ție nici măcar Știi care e problema? Dacă ar fi să-mi angajez șofer Mi se pare complicat pentru că trebuie pilot, frate, în orașul ăsta În București Și în țara asta, în general, pilot face zici că încearcă să încălzească, nu știu, cauciucurile la Formula 1, știu cum fac ea, stânga-dreapta, stânga-dreapta, stânga-dreapta, așa face și să ocolim gropile. Oamenii la telefon, 0372069699. Bă, îți dai seama cum e să fii om și să ai pe cartea de vizită șoferul Șurubelu? <laughs> și rimează. Da, da, cum e să scrie pe cartea de vizită piscina lui Bogdan? <laughs> Alo, Lumi, bună dimineața! Alo, bună dimineața, băieți! Hai, zine așa, votează de ochii lumii. Uh, piscina, clar. Piscina. dacă ai bani, dacă ai bani, poți să mergi și cu taxi. A, e. A, e. Deci 1 la 0. Bine, mulțumim. Să acceptăm. La revedere. Pa, pa. Bună dimineața, Adi. Cum zici tu? Alo? Da? Te ascultăm. Salut. Aș uh, alege piscină, pentru că îmi place prea mult să conduc. 2 la 0 și da, plăcerea de a conduce, Adi. Bravo. Nu acolo. cunosc această plăcere umană. Da, sigurii sunt... Vorbesc din trafic. da. <laughs> Bine, Adi. Mergem la Florin în Călăraș. Bună dimineața, Florin. Bună dimineața. Șofer personal sau piscină? Piscină, piscină. Mamă, ce scurt! Eu, 3 la 0! Mamă, și ieri ai luat tot așa. Sănătate! Mergem la Cristi din București să răsucim cuțitul. Bună dimineața! Neața, da. Băi, eu prefer să fiu eu pilotul, sincer, că dacă stau partea dreaptă îmi vine rău, deci... <laughs> și așa stai, mai și conduci și mai ai și piscină, e perfect. Mie vine rău în piscină, că eu nu știu să not. <laughs> eu știu să not foarte bine, mie trebuie piscină, n-am nevoie de șofer, că vreau să ajung întreg acasă. Eu știu cum conduc cel mai bine. Bravo! 4 la 0. Sănătate, Florin Hai din Zalău, bună dimineața. Eu le accept aici loviturile. Piscină 100%. da, Oricum, dacă ceva bănuți, să o mașină mai automată, mai nouă, mai un pic de pasiune. Padele pe volan, ca băieții. Uh, tot, tot, nu-i problemă. Padele și în piscină. <laughs> Bine, mulțumim frumos. Pa, pa, pa, pa. Și vorbim și cu Daniel din Botoșan rapid, să vedem dacă se face 6-0. Daniel? Neața, băieții. Neața. Nu face 6-0, te rog nu faci 6-0, pentru că dacă te duci la o întâlnire cu o fată și bei mai mult, îi spui, hai că am piscină, dar mergem cu metro. <laughs> Simte magia sărbătorilor de iarnă la EMAG. Ai până la 25% reducere la electrocasnicele Whirlpool. Alege să-ți dea cu plus și comandă mașina de spălat rufe clasă A+++, 6 kg la doar 949 lei. Whirlpool. Sensing the difference. EMAG. Dragă moșule, după cum ai văzut, anul ăsta am fost mai cu minte. N-am mai mușcat câinele și am și scos USB-ul cu Safely Remove. Toată lumea are scrisori pentru Moș Crăciun, dar tu o ai pe cea mai fan, nu? Trimite-o pe radio21.ro și poți să-ți câștigi bradul de Crăciun de luni până vineri, la dimineața în mare fel. Și-au vânat un braduleț, dom, dom, să ne Păi te lăsam noi în pom cu bradul? Alrighty! Hey! Wow, cool! Radio 21 dacă mă ascultai, economiseai și tu ceva bani. Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Vino acum la Altex și cumpărăți aspirator fără sac Hoover, putere 1400 de W, sistem cyclonic și reducere de 45% la numai 197,9 lei. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România. Online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună, ca atunci când verifici prețuri la multifuncționale pe net, dar vii și în magazin să-ți arătăm cum funcționează. Doar la Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai 200 de lei reducere la multifuncțional Inkjet Canon Pixma MG5751 cu USB și Wi-Fi și router cadou la numai 349 de lei. Media Galaxy. Acum ai de unde alege. În perioada 9-18 decembrie vin în Media Galaxy Park Lake, nivel minus 1, să testezi cele mai tari sisteme de gaming Asus ROG și să participi la turneele de gaming Asus ROG CSGO și Hearthstone. Te așteptăm la Media Galaxy Park Lake cu o groază de premii, adrenalină la maxim și multe alte surprize. Detalii în magazin și pe MediaGalaxy.ro Media Galaxy. Acum ai de unde alege! Vino în magazinele H&M pentru cele mai calde reduceri de sezon și alege cadourile din cea mai variată ofertă. H&M îți urează sărbători cu stil și cadouri inspirate. Hit music station. All the hits. Come on. If you don't like the way I talk, then why am I on your mind? Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Excuse Rufus let me love boy, what you know. Rufus let me love boy, what you know. Rufus let me love. Caught up up in my tea. up, in my tea. Don't care what you said at me, I'ma bite your feelings out. I miss you in the basement. But your brother was a good substitute for you. And if you love me, love me, but you never let me go. When the roof was on fire, you never let me know. Say you're sorry, honey, but you never really show. me. And I can leave the party without ever letting you know. Without ever letting you know. Roof was, oh, let me love, boy, oh, but you know. Roof was, oh, let me dimineața în mare fel la Radio 21. Uite, ne ascund lacrimi ține Strângem pumn, dorul meu de tine oh. rapid ars Când împreună înseamnă ieri Despărțiți încep azi Dar tu ai văzut doar defecte în mine Nu poți schimba pe cineva Dacă o faci doar pentru tine Tu n-ai văzut când depărtezi O fată care vede perfectul în tine O fată care se va pierde în mulțime Și locul ei cum îți spun Eu am găsit altcineva ca mine E imperfect Dacă minus cu minus fac plus Legea dragostei mele este defect plus defect Eu am găsit altcineva ca mine E imperfect Dacă minus cu minus fac plus Legea dragostei mele este defect plus defect Degetul inelar liber Ochii după ochelari Plângi, dar sincer Colțuri de străzi Prin cap mii de gânduri Oare e un defect că te-am citit printre rânduri Dar o fată care vede perfectul în tine O fată care se va pierde în mulțime și locul ei Acum îți spun Eu am găsit pe altcineva ca mine E imperfect Dacă minus cu minus fac plus Legea dragostei mele este defect plus defect Eu am găsit pe altcineva ca mine E imperfect Dacă minus cu minus fac plus Legea dragostei mele este defect plus defect Vorbește minte-mă dacă mai poți Ei purtători de arme albe Noi transformați în hoți Și hotare între noi Ce nu se deschid Am văzut prea mult noroi Dar tu pretinzi că știi Că tu mă știi Supresiuni din trecut noi nu suntem perfecti, dar noi suntem vei, vei Eu am găsit pe altcineva ca mine Imperfect, dacă minus cu minus fac plus Legea dragostei mele este defect plus defect Eu am găsit pe altcineva ca mine Imperfect, dacă minus cu minus fac plus Legea dragostei mele este defect plus defect și șurubel Și Ionuț La Radio 21 este 8 și 41 de minute. Bună dimineața din nou de la Bogdan și Rubel și Ionuț la Radio 21. Băi, cum e clipul cu moldovencele, doamne. Nu știu dacă ați dat de el, dar o să-l ascultăm împreună acum. Când o spui așa, cum e sună ciudat. Da, cu da, moldovencele, moldovencele, da. Sună ciudat, dar de fapt este, sunt uh, sunt un om cu minte, nu, adică n-am dat-o <laughs> în direcția aia. Este o parodie foarte drăguță. Să vedeți ce produse au mai apărut pe piață, frate. E o reclamă, de fapt, sau ce e video Nici nu-mi dau seama dacă e reclamă sau nu, sau e parodie, oricum e funny și aș vrea să o împărtășim cu toată țara. Fiți atenți aici! Hei, dacă ai moldoveancă lângă tine care te iubește, ești norocos. Te potrivești cu ea ca brânza cu șapa. Dar vine Crăciunul și n-ai găsit cadou perfect. Ești mai plin de idei ca broasca de păr. Special pentru ea ai vrea un cadou prin care să-i zâși. Tu mămăliga ei și-a mai fierbinte. Zâmbetul ei mai tare ca rachiu Că privirea ei te face mai tare ca Shaq Norris. Dar ce să iei? Nu știi ce să iei. Dar fii atent! cercetătorii Weiwei din centru FMPL, fericirea Moldovei și pe primul loc, au creat chiloții super moldovean. E bune! Probabil cel mai surprinzător mond din univers să-i spui că super miez în tot ceea ce faci. Comandă acum de pe weiwei.ro să iei până de Crăciun. <laughs> chiloții de super moldovean. Cât de foarte, tare e asta? Foarte, de cum ești mai plin de idei decât broasca de păr? Dar cum arată chiloții ăștia? Că tu ai văzut clipul, eu n-am văzut din Sunt, uh, nu știu, cum, ce formă, ce... Alexandra, cum se numește forma Au danteluță și să vin un pic așa mai lungi pe spate. De... Nu sunt nici tanga, nici bikini, tetra, nici boxer. Da, un soi de tetra, așa. O chestie de asta. Băi, adică da. Nu sunt nici de mamai, dar nici de chiar tânără, tânără. Eu am o problemă. Dacă iau chiloți de super moldoveancă, prietenii mele care e al de leancă, se numește că am 2 în 1? Adică... <laughs> se numește că ți o palmă, cred. <laughs> Adică... Te trimite la Moldovenciu după aia dacă faci. Arată super mișto, pe bune, că am văzut și chiloți ăștia. Mie mi se pare că sunt foarte ca lumea, cu niște danteluță, cu nu știu ce, dar acum iertați-mă, eu nu pot să nu mă gândesc cum ar arăta chiloții de moldovean, de super moldovean. Largi așa, decolorați, cu niște pete de grăsime. Scuze. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and Four years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar, and I, I can't stop. No, I, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you phone. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay. I know it breaks your heart. way back in bold we ain't ever getting old. și 47 de minute. Am revenit la Radio 21 direct cu pentru că vine Crăciunul și vrem să ne aducă moșul cadouri, nu așa? Dar, dacă te simți amuzant și distractiv, ia de o tură pe radio21.ro și scrie-ne o scrisorică frumoasă, dar nu, de fapt nu e pentru noi, scrie-o lui Moș Crăciun. Noi premiem două scrisori în fiecare dimineață, cu câte un brad de Crăciun și cu ornamentele aferente. Bradul este oferit de magazinul de braț.ro, partea Silva Group. Ia să vedem, uh, ora asta stăm de vorbă cu Lavinia. Bună dimineața! Bună dimineața! Lavinia, te-am prins în drum spre muncă sau ce faci? Absolut. Absolut. Ești în, în trafic? În trafic, dar pe jos. În piatra pot să faci totul pe jos, deci e ok. Frumos. Relaxant. E frig, în schimb, nu? Crunt. Crunt. A, ai, ce să zic. E iarnă pentru toată lumea. Bine, Lavinia, tu ne-ai trimis pe site-ul scrisorică. Ai scris-o când? Aseară. Aseară. Uite, Așa. de dimineață direct, direct pe post. Bun. Ce ne-a scris nouă la vine? O să citesc eu imediat. Dragă moșule, anul ăsta singurul lucru pe care îl am în comun cu Angelina Jolie este că nici eu nu am brad. <laughs> nici verde, nici blond cu șuvițe. În rest, despre uh, Mo uh, uh, despre foști, numai de bine. <laughs> Așa a scris. Sărbători fericite. Asta e, scurt și la obiect. Flatinia. tale! Bravo! Ne bucurăm că ai ceva în comun cu Angelina Jolie. Mă doar atât anul ăsta. Da, bă, da e, e bine și așa, să știi, e bine și așa. Să poți să zici că ai ceva în comun cu Angelina Jolie, ok. Dar lasă că îți dăm noi un brad. Un brad cu ornamente. Un, un brad cu două ornamente merge la tine, să rămâi puțin la telefon, da? Absolut, da. Te pupăm, sărbători fericite, mulțumim că ne asculti. Și, și ai grijă de tine, da. Este 8 și 49 de minute. Dacă vrei și tu un brăduleț, e foarte simplu, intri pe radio21.ro. Până pe 16 decembrie premiem uh, în dimineața în mare fel cele mai drăguțe scrisorele și uh, se încheie și ora asta. Nu știu unde a zburat, nu da, știu unde s-a dus. Imediat, pe final de oră, să vă spunem și cine a câștigat la testul pe care l-am făcut de dimineață. Am postat răsăritul cu 5 telefoane diferite și v-am lăsat să votați pe Facebook 21. Sunt o grămadă de comentarii și știi ce s-a întâmplat? Pozele care au venit de la ascultători cu răsăritul lor sunt mult mai mișto decât ale noastre. Mm, eu nu cred, hai să mai vedem. Hai ușor. Hai să nu ne Să ne hazardăm? Da. Bine. Hai, ne vedem pe Facebook-ul 21. Bună dimineața! juca jocurile cu o canapea moale, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună, ca atunci când verifici specificații la consolă pe net, dar vei și în magazin să o testezi. Doar la Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai consola PlayStation 4 Slim, 1 terabyte, 3 jocuri incluse și abonament de 90 de zile la PlayStation Plus la numai 1699 de lei, pentru distracție garantată în familie. Media Galaxy. Acum ai de unde alege. O privire seducătoare evidențiată de gene lungi și dese? Cum o pot obține fără aplicarea de gene false? Descoperă Bonileș, un ser revoluționar pentru stimularea creșterii genelor și pentru îndesirea și îngroșarea firului. În plus, grație compoziției sale speciale, serul Bonileș previne căderea excesivă a genelor. Caută în farmacii Bonileș cu punga de cadou în ediție limitată pentru cei dragi. Simte e magia sărbătorilor de iarnă la EMAG. Luna aceasta, de la mic la mare, toată lumea primește daruri de poveste. Intră acum pe EMAG și alege cadourile perfecte pentru toți cei dragi. surprinde cu cele mai frumoase amintiri. EMAG. Online va fi mereu simplu. Vino în magazinele H&M pentru cele mai calde reduceri de sezon și alege cadourile din cea mai variată ofertă. H&M îți urează sărbători cu stil și cadouri inspirate. Radio 21 12 Tuno. Pop, Radio 12 Hey, what up, hometown? It's yours truly, Jason Derulo. Hey, this is Sean Mendez. I know I can treat you better. What's up, everybody?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 Ce să mai nu ne mai uităm unii la alții, nu ne mai vorbim Deci de când s-a postat colajul ăsta cu uh, pozele fiecăruia la răsărit de astăzi A mea, a lui Șurubel, a lui Ionuț, a lui Beatrice, a Alexandrei Gavrilă Și am rugat ascultătorii să voteze pe Facebook De atunci nu mai vorbim între noi, efectiv adică... Nu, dar știi ce s-a întâmplat? Că am dreptate Tocmai s-a confirmat contestația Poza care a fost uh, înscris scrisă cu numele Bogdan e de fapt poza mea a greșit Beatriz numerotarea, Pă bune, asta e, și a primit super multe voturi. Și acum eu mă oftic, dar da, mi se da, pare normal să mă oftic. voturi pentru că lumea votează cu mine, că Frate. are încredere în pozele mele ca nume. Deci numele a primit voturile, nu poza. Stați mă liniștiți, că tot eu o să câștig, Ce, da? ești sau ce? Da, Alexandra. Aproape. Da, da, da, da, da. Uh da. -huh, că mhm, te da. prind din urmă. Bine. Toată deci, lumea uh, a... Bogdan acolo și de fapt la Bogdan e poza mea, nu e corect. Da, până un alta Bogdan scrie la voturi, deci Bogdan are cele <laughs> Nu a votat lumea cu tine, mă. A votat cu poza estetic no. vorbind. Hai, să, bă, hai să fim sinceri, până una alta, pozele pe care le-au pus ascultătorii pe Facebook la coment, efectiv ne-au surclasat. Deci ne-au arătat cum se face, de fapt. Senzațional, e o poză foarte tare, cred că din avion sau dintr-un elicopter de la Ionuț Păcuraru, nu știu dacă a făcut poza chiar acum, dar este wow, wow. Ana Maria Nistor ne-a trimis și ea o poză foarte tare cu un cer pitoresc. Mai avem uh, Mihaela Alina Călin, care ne-a trimis o poză din mașină, mergând. Încă o poză din avion de la Mihaela Alina Călin. Uh, mamă! Este expoziție. Este practic... Uh, hai să facem cu intrare pe Facebook. Poți să pui <laughs> preț ca să deschizi comentariile? Nu poți, nu? Luiza ne-a trimis de pe o plajă. Ce da. e asta? Vernisaj. Veniți la vernisajul de pe Facebookul Radio 21 să vedeți poze cu răstritul de astăzi, care a fost absolut superb și dacă v-ați trezit un pic mai târziu și l-ați ratat, ne pare rău. Dar e bine că găsiți, găsiți dovezile pe Facebookul nostru. 8 și 57 de minute, tableta din display este pregătită, o aduce Ionuț imediat la ascultătorul pe vers. Dacă ghicești ce piesă traduce, pui mâna pe telefon și tableta poate fi a ta. La nou fix vin știrile. Ești pe Radio 21. Bună dimineața! Tic-tac, întreg ne schimbă Încet încep să nu mai recunosc Omul din oglindă Tic-tac, atâtea amintiri se adună Și m-am trezit bătrân Dar jur că adormit de clar îmi amintesc Cât de mult visam să cresc Acum nu mulțumesc Vreau să mai copilăresc măcar o zi Cât de multe s-au schimbat Și puștanul de altă dată Acum a devenit bărbat Dar anii trec La fel de rapid oricine fi Până mai ieri Toți prietenii mei parcă erau copii Ne țineam doar de prostii Aproape în fiecare zi Azi îmi râde sufletul că-i văd cu propriilor copii Alții bagă muncă zi și noapte rate Mii de probleme spate Banii n-ajung Șapte din șapte încep să apară Firele albe Primele riduri tic-tac Inimă ce iubești Dulce copilărie, astăzi unde ești? Tic-tac, ani trec, ne schimbă Încet, încep să nu mai recunosc Omul din oglindă Tic-tac, atâtea amintiri se adună Și m-am trezit bătrân Dar jur că m-am dormit Tic-tac, cineva să-l oprească oprească Tic-tac, nu o să-l oprească Cineva să oprească ceasul, să bat pasul pe loc Că trec cei mai frumoși ani și nu se mai întorc Am o vârstă acum, încerc să fiu fericit Că povestea nimănui n-are ripit eu promit Dar mi-e dor de zilele în care habar n-aveam Nu înțelegeam că viața bate filmul fiecare an Dar mi-e dor de zilele în care eram neînfricat Credeam că o să salvez într-o zi lumea mascat Dar cine credea că timpul trece? Tic-tac, tic-tac Am adormit copil naiv și m-am trezit bărbat Și că m-am maturizat, acum pot să să înțeleg ce simt Că am visele contra cost și drumul vieții contra timp Tic-tac, ani trec, ne schimbă Încet, încet să nu mai recunosc Omul din brindă Tic-tac, atâtea amintiri se adună Și m-am trezit bătrân Dar jur că m-am dormit Tic-tac, să nu oprească privească Te place să mă vrească dimineața, este ora 9 și 1 minut. Avem știri la Radio 21 cu Alexandra Gavrilă. Bună dimineața, Alexandra! Neața bună! Spune-ne, informează-ne! Bine v-am regăsit! Temperaturile cresc considerabil azi în mai toată țara, mai ales în sud și est. Maximele încep de la 0 grade izolat în Transilvania și ajung până la 13-14 grade în Oltenia și Muntenia. Tot izolat va ploua slab în nord și în est și va fi la poviță la munte. Peste normalul perioadei sunt și gradele din București, 8-10 la număr. Acum se înregistrează un singur grad în capitală și va fi și este cod galben de vânt puternic în zona de munte a județelor Bistrița, Năsăud, Maramureș, Vrancea, Bacău și Suceava și în tot județul Namens. Școlile în care se organizează secții de votare pot suspenda cursurile în această după-amiază și luni dimineață. Orele vor trebui recuperate totuși. Duminică se organizează alegeri parlamentare. Prezența la scrutin va putea fi verificată în timp real pentru că Serviciul de Telecomunicații Speciale a pus în funcțiune un program de calculator, după cum a anunțat ministrul Dragoș Tudorache. La rândul său, președintele Claus Iohannis a îndemnat cetățenii să meargă la vot, indiferent de opțiunile lor politice. La miezul nopții s-a încheiat votul votul prin corespondență. Până la ora 22, aproape 4500 de români din diaspora și-au expediat prin poștă opțiunile electorale. Continuăm știrile, este tată pentru a opta oară la 73 de ani. Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, are acum un băiețel cu Melanie Hamrick în vârstă de 29 de ani, cu care a început o relație în 2014. Tot în 2014, Mick Jagger a devenit străbunic. Una dintre nepoatele sale a născut o fetiță. Mega Bucătarul mai are copii cu alte patru femei. Schimbăm subiectul, peste un milion de oameni au anunțat că participă la ziua de naștere a lui Ruby Ibarra pe 26 decembrie. Este o tânără din Mexic de numai 15 ani, al cărei tată a postat din greșeală un filmuleț pe Facebook. Acesta invită pe prietene fiicei lui la petrecerea aniversară unde va organiza chiar și o cursă de cai. Asemănătoare cu varianta Ziua Izabelei, clipul a devenit viral. 94 și minute, știrile se încheie aici dimineața în mare fel. Continuă ascultați Radio 21. Mulțumim frumos, Alexandra, 9 și 4 minute. Ascultătorul pe vers imediat, la dimineața în mare fel. Ghicești ce piesă traduce Ionuț? Acum mă duc să fur tableta. Du-te să fur tableta. <laughs> cause I need you tonight, yeah. Feel my heartbeat. I 9 și 7 minute, bună dimineața din nou Ionuț Bună dimineața din nou Bogdan Este timpul pentru ascultătorul pe vers Rubrica unde un ochelarist traduce o melodie Voi o ghiciți și câștigați ce? O tabletă de la Radio 21, nu din altă parte Chiar de aici Și o tabletă din display, deci nu orice tabletă, da? Oh, nu cred Da, da, da, Bogdan ha. Hai să vedem Uh, nu uitați, vinerea se știe se traduce invers, da? Hai, atenție. In the bedroom, in a simple setup, he made me believe that everything is great again. I was forgetting about the past, dreaming of a new beginning. I was reading my story in a cup of coffee. But he chose to change something. He woke me up from a dream. My thoughts leave me. I wish I, I, I had never met him. So I don't mi- <laughs> so I don't miss him. So I don't want the same setup in the bedroom. In the bedroom, da? Bravo. Sfârșit. Foarte frumos. <laughs> 0372069699. da? Cum zis bine? Nimic nu se iartă în studio ăsta, nimic. Nu, nu, se taxează tot. Tot. Vrem perfecțiune. Mamă, ce taxe mari sunt aici. Cine e la telefon? O văd pe Cristina aici. Bună dimineața! Da. Cristina? Da. Ai emoții? Uh, un pic. De unde ești? Din București. Din București. Foarte bine. Ești într-o zonă aglomerată, automat. Da, da, da. Așa, perfect. În care? <laughs> unde? Ehm, Colentina. Colentina. Colentina. <laughs> hai de capul meu. Bine, hai să vedem dacă trimitem uh, tableta în Colentina. Piesa de astăzi de la ascultătorul pe versi este? În dormitor. De la? Nu mai știu artistul. Mm, ce facem? În dormitor de la... Uh, haide! Vai de capul meu! S-a, strigat indiciu. Vano! Hai, te rog mult, Cristina. Hai că poți, a, fost la, a încercat să intre la Eurovision, dar n-a reușit să câștige concursul pe România. Van... Nu, Nu pot să... Cristina, da? trebuie să ne zici și măcar un artist din ăștia doi. Cât sunt Sunt aici. doi, da, e un featuring. Aoleu, doamne, nu! Nu, nu, nu. Îmi pare rău, Cristina. Ar fi unfair să-ți dăm premiu, că am mai făcut chestia asta. N-am dat pentru că n-am primit răspunsul corect, complet. Okay. Dar tu știi care e piesa. Da, și Îmi pare, îmi pare rău. O, eu, eu iertăm pe Cristina și dăm dacă ne fredonează piesa și Rubel, da, tu, ești, tu, ești, tu ești judecătorul. Eu, tocmai da. dacă nu vrea să dea tableta, pe mine mă întrebi? Hai mă, fiu mai bun. Suntem în decembrie. Dacă ne fredonează, dăm tableta? Da. Eu Cristina, sunt ceea ce se întâmplă aici este one time only. Pentru că vine Crăciunul. Fredonează-ne un pic din piesă. În dormitor în același decor. Aia e piesa! Aia, gata. Ne-a convins. Aia e piesa. Dar știam cum știe, mă. Pe bune, adică... Asta e piesa Vanotec și Minelii. Da. Aoleu, da, în dormitor, felicitări. Hai, ne-ai luat tableta, Cristina. Mulțumim și frumos. mulțumim frumos că ne asculti și să rămâi puțin la telefon, da? Sigur. Te pupam, uite, Beatrice, te, te așteaptă acolo să-ți dea mai multe detalii uh, și s-a dus uh, tableta la ascultătorul pe vers, dar... Uh, a fost greu, a fost greu să facem treaba asta, dar uh, oamenii fericiți primează în emisiunea asta și e important ca toți să avem sărbători frumoase. Păi da, hai, Așa e, da. fericite, de fiecare dată, în da, fiecare da, da. Dragă moșule, după cum ai văzut, anul ăsta am fost mai cu minte. N-am mai mușcat câinele și am și scos USB-ul cu Safely Remove. Toată lumea are scrisori pentru Moș Crăciun, dar tu o ai pe cea mai fan, nu? Trimite-o pe radio21.ro și poți să-ți câștigi bradul de Crăciun de luni până vineri, la dimineața în mare fel. Și-au vânat un brăduleț, dom, dom, să ne Păi te lăsam noi în pom cu bradul? Well, alrighty! Hey! Wow! Radio 21 Simte e magia sărbătorilor de iarnă la EMAG. Luna aceasta, de la mic la mare, toată lumea primește daruri de poveste. Intră acum pe EMAG și alege cadourile perfecte pentru toți cei dragi. surprinde cu cele mai frumoase amintiri. EMAG. Online va fi mereu simplu. Rubrica de sănătate Tălpile fine reprezintă un simbol al femeilor care au grijă de aspectul lor. Produsele cosmetice scumpe sau tratamentele la salonul de înfrumusețare sunt singurele soluții? Recent au apărut în farmacii șosetele exfoliante Parasoftin. Invitatul nostru de azi ne va oferi mai multe detalii. Parasoftin este o mască lichidă pentru tălpi pe bază de aciz natural din plante, care se aplică în șosetele speciale ce se pun în picioare. Efectul șosetelor Parasoftin este uimitor. După câteva zile de la utilizare, pielea începe să se exfolieze, tălpile devin catifelate, fără bătături sau calusuri. Atât de simplu? Da! După o singură utilizare a șosetelor Parasoftin, tălpile devin frumoase pentru timp îndelungat. Eu recomand acest produs și nu doar femeilor. <laughs> Parasoftin pentru tălpi fine. Online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Vă vedeți în oraș, dar povestiți și pe net. Iar dacă laptopul tău vechi este prea lent, schimbă-l cu unul nou mai performant cu procesor Intel, pentru cheful tău de vorbă. Doar pe MediaGalaxy.ro ai 850 de lei reducere la laptop 2 în 1 Lenovo Yoga cu procesor Intel Core i3, ecran Full HD Touch, hard disk 1 terabyte și placă video dedicată la numai 2249 de lei. Galaxy. Acum ai de unde alege. Back to the music. Y'all know what time it is. Am revenit pregătiți cu cele mai tari hituri. Radio 21. put you in the worst mood. I one cleaner than your church shoes. I ah. really point two just to hurt you. I ah. all red lamp just to tease you. I ah. none of these toys only lease to. I made your whole year in a week too. Yeah, main bitch out of your league too. I side bitch out of your league too. I house so empty need a centerpiece. Twenty racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, but my side, like to get in your lane. I switch up my core if I kill any pain. Look what you got. I'm a motherfucking star boy. Look what you got. I'm a motherfucking star boy. Every day a nigga try to test me. Yeah. Every day a nigga try to end me. I pull off in that roadster SVI. Pockets overweight getting hefty. I coming for the king, that's a far cry. I, come alive in the full time. I, the competition, I don't really listen. I'm in the blue mood, song, bumping new edition. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ever into skinny pieces. Then she clean up with her face, but I side, I take any lane. I switch on my cup. I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Let a nigga bracket, legend of the fall, took the year like a bandit. Bought mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking lavish. Star Trek roof in the Wraith the Con. Girls get loose when they hear the song. 100 on the dash, get me close to God. We don't pray for love, we just pray for cause. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, man. I love my baby. Ah, you talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch on my side, I take any lane. I ah, switch on my core if I kill any pain. Look what you done. I'm a motherfucking star boy. Look what you I'm a motherfucking star boy. Look what you done. 9 și 17 minute. Avem parte de o știre pe care o auzit destul de des, dar care nu ne lasă în pace. Avem un tren mereu întârziat. Au calculat băieții de la CFR un record negativ, 21 de mii de minute întârziere adunate pe timpul unui an de un tren pe ruta Timișoara-București. Este o performanță greu de egalat. Practic, în fiecare zi trenul ăsta interregio a ajuns mai târziu cu cel puțin o oră. Și la un moment dat a bătut și un record. A întârziat 300 de minute. Bă, ăștia suntem și, sincer, genul ăsta de știre uh, este un lucru de care tot aud în fiecare zi. aud de încă un tren care întârzie în România este ca și cum aș vedea la ProTV încă un buletin meteo în care busul e îmbrăcat de parcă nu înțelege înțelege culorile. Adică e atât de la ordinea zilei, jur. E ca și cum ești iarna acasă și vezi singur acasă. Deja te-ai plictisit, dar oarecum te amuză, știi? Că ai auzit de atâtea ori încât devine amuzant. Deci, la un moment dat, i-au luat interviu unui călător și omul a zis haide că acum e bine, a întârziat doar o oră, alte ore a întârziat și o oră jumate. <laughs> Bă, deci, ăștia, da, cum? Atent, calcul simplu, 21.000 de minute ai zis, da? Da. Împărțit la 60, ca să ne dea în ore, uh, în da? Învârți la o. Înseamnă 350 ah. de ore. Întârziere, de întârziere. Pe un an. Într-un an de zile. 350 de ore. Care vrei să fac mai departe, să continuăm acest calculatorception? Yeah, deci 350 de ore, stai așa, să vedem în zile, da? 350 de ore împărțit la 24, nu neapărat, păi, <laughs> împărțit la 24 înseamnă că are 15 zile de întârziere trenul ăsta. Două săptămâni. Deci, practic, dacă... Mamă, două săptămâni? N-am eu concediu două săptămâni cât a întârziat trenul ăsta. Ideea e următoarea, că au venit cei de la CFD și cu niște scuze și au zis așa, cauzele care conduc la întârzieri sunt în principal vremea nefavorabilă, furturi de echipamente, loviri de persoane, căderi de copaci, lipsă de tensiune în linia de contact, lucrări la infrastructura feroviară, multe, mă. sosiri cu întârzierea trenurilor internaționale la frontieră. Mi-a mâncat câinele macar. <laughs> Dimineața în mare fel. Wake up! La radio there's nobody by my side. și 23 de minute. Este vineri astăzi, hai să vorbim puțin despre vin. Da, pentru că vineri e și vin. E ziua vinului, vinerea, <laughs> nu? Vinul fiert este leac perfect contra răcelii, spun specialiștii. Uhu! Ei, și tocmai de-aia în vas lui sunt cei mai sănătoși oameni. Acolo se răcesc doar relațiile dintre ei. <laughs> <laughs> Dar știi mă că era și reclama aia atunci când ești răcit pe cine o să chemi. Vinătorii de răceală! Da, da, da, da. Deci că un, un vin roșu este mai puternic decât un vin alb dacă vrei să te protejezi de răceală, apropo. Da, da, da. Depinde cât bei. Dar nu înțeles dat... de ce trebuie să fii rasist cu vinurile. Adică de ce, de, de ce să discriminăm vinul în funcție de culoare? Mi se pare greșit chestia asta. Beau vin roșu, ba nu, eu prefer vinul alb. Nu, frate, sunt, este vin. Eu zic că orice vin e bun, că dacă bei destul, uiți că ești răcit. <laughs> Înțelegi? Nu mă, vă faza? spun eu, mm. științific ce se întâmplă. Se îmbată anticorpii <laughs> și se cred mai smardoi decât sunt și se iau de virus mai mari decât ei. <laughs> e foarte bună asta. băi, ar trebui să apară niște vinuri pe bune.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 diminazan în Marefel. Get up right now. La Radio 21. facem exerciții, ne pregătim pentru că în weekend acum mergem la... Să mergem la vot, da? E datoria noastră să ne alegem viitorul, dar nu poți să mergi la vot așa oricum. Așa că astăzi, la scurtul zilei, îți spunem cum ne antrenăm pentru mersul la vot. Fii atent! În primul rând, exersează acasă. Ia o ștampilă și lucrează cu ea cum lucrezi cu o gantelă. Exersează-ți ștampilcepsul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și votează tot felul de chestii. La birou, de exemplu, votează temperatura aerului condiționat cu colegii. 23 de grade! Votează acasă cu familia pe ce poți să stea televizorul. Singur acasă! Democrație! Democrație peste tot! Ce vrem? Democrație! Când vrem? Acum! Trage perdeaua de la duș! Înainte, înapoi! Înainte, înapoi! Exersează pentru când o să fii în cabină, pentru că e important. Dacă tragi prea tare, rupi perdeaua. Dacă tragi prea puțin, faci pârnaie. Uuu, fă curățenia generală dinainte de alegeri. Dacă la curățenia de Crăciun speli geamurile, de alegeri speli buletinul. Și dacă intră la ce? măcar o să încap în portofel. În sfârșit! Hai, ne, ne vedem, vedem la vot! E duminică, după club, înainte de biserică. Scurtul zilei. Oh, hell nay! Iarna asta, fii pregătiți pentru sărbători de poveste. Acum te bucuri de aceeași experiență Orange și la tine acasă cu Orange Home. Ai internet prin fibră și TV prin cablu de la 10 euro pe lună și primele 6 luni de abonament gratuit. Vino în magazinele Orange sau sună gratuit la 0800 400 400 pentru oferta completă. Ofertă valabilă până la 31 ianuarie. Online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună, ca atunci când verifici prețuri la multifuncționale pe net, dar vii și în magazin să-ți arătăm cum funcționează. Doar la Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai 200 de lei reducere la multifuncțional inkjet Canon Pixma MG5751 cu USB și Wi-Fi și router cadou la numai 349 de lei. Media Galaxy. Acum ai de unde alege. Rubrica de sănătate Astăzi discutăm despre căderea părului. Părul este unul dintre cele mai importante atribute ale femeilor. De aceea, lipsa acestuia este o problemă mai gravă pentru femei decât pentru bărbați. Vorbim despre acest subiect cu doamna dr. Iulia Panțuru. Într-adevăr, căderea părului afectează multe femei, începând de la pubertate. Din ce cauza apare această situație? Există vari motive. Schimbări hormonale, stres, anemie sau administrarea de medicamente. Și ce pot face doamnele în acest caz? Eu recomand pacientelor mele Parusan. Parusan ajută la reducerea căderii părului și contribuie la stimularea creșterii firelor noi de păr. Vă mulțumim pentru informații! Parusan. Împotriva căderii părului. Vino în magazinele H&M pentru cele mai calde reduceri de sezon și alege cadourile din cea mai variată ofertă. H&M îți urează sărbători cu stil și cadouri inspirate. viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Excuse me, attention everyone! crazy right now. Take it back, back. Welcome back. Înapoi la hituri, radio 21. I used to believe fire burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting 29 de minute am revenit la dimineața în mare mhm. fel pe Radio 21 cu jucătorii de la Sărom am revenit. Băi, au venit uh, ieri și să joace cu <laughs> și toti. să joace cu Astra Giurgiu și au intrat pe terenul de pe Arena Națională și l-au ei pe unul Nain Golan. Așa-l cheamă. Da, pă, cum zic nemții că e băiat cu E Nain Golan. Nu Golan, Nain da? Golan. Nain Golan, cu minte. care este unul dintre cei mai buni jucători ai lor. Da. Pe bune. Da. Și a intrat omul ăsta pe teren, acolo, pe arena națională și a avut o reacție nu se aștepta să găsească un stadion așa mișto. Avem filmarea cu el, a zis exact așa, fiți atenți. Mama mia, ce stadion! Ah, Mamma mia, che stadio! Da, uh, faza e că noi am aflat și de alte filmulețe cu Nain Golan, ne-am uitat pe internet, am căutat uh, numele lui și am găsit reacția lui când a văzut în ce stadiu sunt autostrăzile din România. Mamma mia, che stadio! <laughs> Sau în ce stadiu sunt emisiunile astea de cancan noaptea de la televizor. Mamma mia, che stadio! <laughs> Bine, a aflat și în ce stadiu de ebrietate o să fiu eu weekendul ăsta și Aoleu. a reacționat așa așa. Mama mia, că găstat! <laughs> este 9 și 40 de minute. Mama mia, că e piesă de la Mo. Final song, rămâi pe 21. Mama mia, che radio! When you wait, when you stay, at least down to the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Yeah, that's what I hear when you're by It's nothing to make believe. And the songs that we sang, they were written for you and me. Melodies on repeat, that's what I hear when you're by my side. Ooh. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Ooh. dormitor, piesa care mai devreme i-a adus Cristinei la ascultătorul pe vers, o tabletă din display! Și luni dimineața avem din nou de dată uh, tableta, dar uh, până luni mai e un weekend foarte frumos înainte. Fă ce vrei în weekend, indiferent ce vârstă ai. Adică uite-te la Mick Jagger, de exemplu, care la 184 de ani... 73. 73, pe acolo, uh, a făcut copil Ați auzit de asta cu copilul? Mi se pare incredibil. Bravo lui cu tată. cine? Cu o fată de câți ani? 29. 20 ceva, 29? Diferență de 44 de ani între ei, ca să știți. Bă, cum e mic Jagger ăsta, mă. E, e ca o clădire veche, așa, cu fațada un pic, că, că 73 de ani, o fațadă de 73 e, de ani. E cu bulină mică. Bă, dar înăuntru, <laughs> beton. E beton. Da? Bine, mă rog, mult praf, mult var pe acolo. <laughs> dar e beton. N-ai ce să faci. Da, foarte frumos. Băi, mie mi se pare complet de aplaudat faptul că omul ăsta la 73 de ani poate să nu știu, adică mi se putem, pare senzațional. Uh, putem Bravo, spune oare că el a făcut acest copil folosind niște moves like Jagger? <laughs> Eh? putem, nu? Putem și Maroon 5 poate să zic asta. Da, ați putea să folosiți și voi niște moves like Jagger pe piesa asta. E vineri, ești pe 21. Fă ce vrei, indiferent de vârstă. Viața e scurtă, 9 și 47 minute. Hai, poate intrăm doi în weekend și ieșim 5. If you feel Vedeți, măi băieți, șurubel, Ionuț, deci eu am copil și voi n-aveți. Ah, nu cred, I've got, got the moves like Jagger, baby! 9 și 51 de minute. Eu Astăzi... am uh, the moves like Jagger mai stă. <laughs> Asta mă gândeam și eu sincer, dar n-am vrut să zic. Bine, vine un weekend foarte important. Acum, indiferent ce o să faci în weekend, lăsăm gluma la o parte. Hai să mergem la vot. Mergem la vot, indiferent cu cine votăm, indiferent dacă... Cum a zis Claus Iohannis? A avut un interviu foarte drăguț, un președinte, ieri. A zis, bă, indiferent de cine îți place sau dacă urăști toată clasa politică din România, mergi la vot. Noi am vrea să te îndemnăm să mergi la vot, dar parcă nu putem să o spunem destul, adică ți-am spune treaba asta în toate limbile pământului, dacă s-ar putea. Adică ți-am spune spune să mergi la vot și în... în uite, în arabă. În arabă. Acum, în arabă, fiți atenți, cum se zice în arabă, mergeți la vot. taswiti. Ah, hai că păsuiti, da. da. Deci hai la vot, în orice limbă. Stai, stai, că mai dau la deci în arabă. taswiti. Asta e fix așa se zice, mergeți la vot. Uite, mai încercăm și în, portu în portughez. Hai să vedem. votação. a votação. Ir a votação. <laughs> Uh, în turcheș? Ia să vedem. Oy vermek için gitmek. Deci oynama și cântăm, hai la vot! <laughs> Și cum se zice, mergeți la vot în rusă. Идти голосовать. It's vol să vați Putin, am uh, tăiat ultima bucățică <laughs> Da? 9 și 53 de minute la vot, ne vedem duminică. dă de sus, uh, Doamne ajută să oricum votăm tot prostie. Alexandra Gavrila a fost cu noi. Mulțumim frumos, Alexandra! Pentru? Be Beatriz, exact. Ah. Beatriz. <laughs> Mulțumim frumos, Beatriz. Uh, Ionut, Rubel Bogdan sunt eu, Andrei Armețan după 10 cu hiturile. Mergeți la vot! V-am pupat! Pa, pa! pa, pa. O privire seducătoare evidențiată de gene lungi și dese? Cum o pot obține fără aplicarea de gene false? Descoperă Bonileș, un ser revoluționar pentru stimularea creșterii genelor și pentru îndesirea și îngroșarea firului. În plus, grație compoziției sale speciale, serul Bonileș previne căderea excesivă a genelor. Caută în farmacii Bonileș cu punga de cadou în ediție limitată pentru cei dragi. Ca jocurile cu o canapea moale, online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună, ca atunci când verifici specificații la consolă pe net, dar vei și în magazin să o testezi. Doar la Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai consola PlayStation 4 Slim, 1TB, 3 jocuri incluse și abonament de 90 de zile la PlayStation Plus la numai 1699 de lei, pentru distracție garantată în familie. Media Galaxy. Acum ai de unde alege. Ah, nu mi-e bine. Așa pățesc mereu în perioada asta anului. Sper să nu se agraveze. Bea ceva cald, așa îmi spunea mereu bunica. Ei, fetelor, n-ați auzit de Gripovit Max C? Gripovit Max C dublează forța ingredientelor naturale, a dozei mari de vitamina C și a zincului. Gripovit Max C se consumă ca o băutură delicioasă instant caldă, te încălzește și ajută la îmbunătățirea imunității. Gripovit Max C este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Gripovit Max C, forță dublă pentru imunitate. Vino în magazinele H&M pentru cele mai calde reduceri de sezon și alege cadourile din cea mai variată ofertă. H&M îți urează sărbători cu stil și cadouri inspirate. Radio 21 Why wait to say, at least I did it my way Lie way too faced, but in my heart I understand I made my move, and it was all about you Now I feel so far removed You are the one thing in my way You are the one thing in my way You are the one thing in my way You are the one thing in my way you are the one thing in my way. You are the one thing in my way. wish I did it my way. That way, too phased. But in my heart, I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing Gonzalo. ajută cu zâmbetul pe buză. Imediat mă întorc cu hiturile, dar acum Alexandra Gavrila ne aduce știrile. Uhu, neața bună, reve, neața bună tuturor, bine v-am regăsit. Temperaturile cresc considerabil azi în mai toată țara, mai ales în sud și est. Maximele încep de la 0 grade izolat în Transilvania și ajung până la 13-14 grade în Oltenia și Muntenia. Tot izolat va ploua slab în nord și nord-est și va fi la poviță la munte. Peste normalul perioadei sunt și gradele din București vor fi 8-10 grade la număr, acum se înregistrează 2 grade în capitală, e cod galben de vânt puternic în zona de munte a județelor Bistrița, Năsăud, Maramureș, Vrancea, Bacău și Suceava și în tot județul Neamț. Programul Prima Acasă continuă și anul viitor, dar cu reguli noi. Potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate în ședința de ieri, guvernul vrea să încurajeze cumpărarea de locuințe noi. Așadar, statul va garanta în proporție de 50% valoarea creditelor acordate pentru achiziția de case noi sau consolidate. În schimb, pentru locuințele vechi, garanțiile de la stat vor fi mai mici, de cel mult 40%. România au în continuare printre cele mai mici salarii din Uniunea Europeană. Mai exact, un angajat român câștiga pe oră în 2014 de 12 ori mai puțin decât un danez, arată datele Eurostat, mai exact 2 euro pe oră. Biroul de statistică al Uniunii Europene a făcut și un profil al angajatului prost plătit. Femeie în vârstă de cel mult 30 de ani și cu un nivel de educație scăzut. Schimbăm subiectul, parcurile din Paris au fost invadate de șobolani. Primăria capitală spitale a decis să le închidă pentru un timp, să instaleze capcane și să modifice coșurile de gunoi pentru a scăpa de problemă. Oamenii nu mai au voie să hrănească nici șobolanii, nici porumbeii. Datele spun că aproape 6 milioane de șobolani trăiesc la Paris, în medie 2,5 șobolani pentru fiecare locuitor. Un muzeu dedicat cannabisului se deschide astăzi în Uruguay, prima țară care a legalizat producția, distribuția și consumul acestei plante. Potrivit fondatorilor, muzeul continuă istoria bogată a libertăților pe care statul din America Latină le-a adoptat întotdeauna într-o manieră avangardistă. Statul uruguaian percepe între 10 și 13% din veniturile rezultate în urma vânzărilor. Și câteva informații din sport. Acum Astra Giurgiu s-a calificat în 16-mile Europa League, remizând alb cu Ase Roma aseară pe arena națională. După meci, antrenorul Marius Șumudică și-a anunțat demisia, invocând conflictul cu finanțatorul echipei. În aceeași grupă cu Astra, seara, Austria Viena a fost eliminată pierzând întâlnirea cu Victoria Pâljen, scor 2 la 3. Steaua ratează primăvara europeană învinsă cu 2 la 1 pe terenul Villarreal, care merge în 16 de finală alături de Osman Spor. 10 și aproape 3 minute știrile se încheie aici. Vă las cu Andreea Remețan, ascultați Radio 21. Imediat vin hiturile! Unul nou nouț care sună bine, bine Thinking About You de la Hardwell Avem și Global DJs cu Dani Marquez It's Work Zara Larson, Ain't My Fault Și chiar acum Delia, cine m-a făcut-o mare În sfârșit zi de vineri în difuzoare bucură de ea cu 21 Portocaliu e pe bune Radio 21 Aș vrea să-mi dai ce nu mai am vrea să-mi dai un topogan Și vrea să-mi cânti miez de noapte Și să-mi prins părul într-o parte Citește-mi iară dintr-o carte Aș vrea blimbare cu un tramvai Aș vrea ca ise dacă ai Aș vrea să doi metri O cazemată, kilometri Aș vrea puțină mentă în ceai Cine m-a făcut om mare Nu m-a întrebat ce mi se pare Mi se pare că-i nedrept Nu mi se pare că-i corect Cine m-a făcut defect Cine